Kike Amunarriz, egunon? Egunon, egunon. Guraso pipatzailek neke dukete seme pipatzen debekatzea, gauza bera ere gertatzen dea hizkuntza usaiekiko. Neurri batean, neurri batean. Hau da, azken urte hauetan hitzaldi ugari eman ditut bai guraso euskaldu nahi eta baita erdaldu nahi ere. Eta uste dut, bakoitzak baduela bere egin beharra, bakoitzak badu bere erronkak, eta denek lagundu dezaketela aurren euskaren jabekuntzan eta erabileran. Hau da, guraso ordaldu nahi dagokien ez esate baterako askotan azpimarratu izan dut e, oso garrantzitsua dela beraiek semealaben euskararen ikasketarekiko jarrera positiboa adieraztea, posten didena esatea, jarraitzea, beraiekin batera ikastea, aurrek jakin dezatela naiz eta gurasoek ez euskera jakin, gurasoen naia dela beraiek euskera ikasi eta egin dezaten. Eta horretan ere laguntzen du, etxeetan euskarazko musika entzutea, euskal telebista entzutea, euskal irratiak entzutea, euskarazko ipuiak egotea, euskarazko emankizunetara joatea eta bar eta barberaz. Naiz eta euskaraz ez jakin, familia hoiek asko egin dezakete, semialabek euskaraz ikasi eta egin dezaten. Eta uste dut gainera, Euskal Herri osoan horrelako amaika adibide ditugula. Baina, Euskaraz balin badakite, derrigorrezkoa da kasu horretan, gurasoiek dakiten euskara hori ere erabili dezaten seme Izan ere, kasu honetan bai, zer ikusi, ura ikasi esan genezakelako. Hau da, aurrak ikusten balin badu, gurasoek euskaraz badakitela, ongi dakitela, ez daukatela euskaraz hitz egiteko arazorik, eta beraien artean erderaz ari direla, orduan bai ulertzen du, euskera dela aurren gauza eta gurasoen eh, gauza eta gauza garrantzitsua eh, erdera dela. Eta aurre ere, ala ere, nabardura bat egin beharko nuke. Eta da, zenbait kasutan, badira, euskera ongi menderatzen ez duten gurasoak, edo, erdera zobeto mintzo direnak euskeraz baino, eta ala ere erabaki dutenak, zeme alabekiko harremanetan, euskera lehen estea uste dut hori beste kasu badela, eta kasu horietan ere, ulergarria dela, naiz eta beraien artean erderaz egin, seme alabekin euskera zeia. Eta nik uste horrek eskatzen duela beti ere, seme alabei adieraztea, esplikatzea, azaltzea, zein den gurasoen egoera linguistikoa, zein den norberaren historia linguistikoa, zer nolako aleginak egin behar izan dituzten euskerara iristeko, edo nola jaso duten, eta kasu guztietan bai adierazi bereien nahia dela seme alabek ikastea eta euskaraz egitea eta horretarako baldintzak jartzea. Aldaska gazteak ezin dira ardura haundiegez kargatu, aisegi litzatekea hizkuntzaren salbatzea haien gain bakarrik ezartzea ikusirik belaunaldi zaharrena euskaldunena beraz, itzaltzen ari dela adin piramidari soien ezkero? Bai, eta nik uste zama hori ezin dela bere gan bakarrik utzi. Batzuetan guresoek ere galditzen dute, ez? Ba, nik esaten diot, euskara zeitiko, baina ez du egiten, eta esaten diot. Kasu, hau ez da, hain simplea. Eh? Zuek erdera zeitzen balin badezu, ez beraien ingurua erabat erdalduna balin bada, ezin diegu ere eroeak izan daitezen eta munduaren kontra tipi egin dezaten eskatu, ez? Zenek ez dute ingo, hori biztan da. Baina asko lagundu daiteke, lehen esaten nuen bezala ez. Batetik dago transmisio familiarra. Eh? Hori puntu bada, alden kasu guztietan noski, euskera transmititzea, euskera egitea, eta euskeraz dakiten gurasoak, euskeraz mintzatzea aurrekin. Txiki txikitatik gainera. Uste dut hau ere nabarmentzekoa dela. Aurrak hizkuntza ikasten hasten dira, jaio aurretik ere, ditugun azken ikerketen arabera. Baina, bigarren partea hor, eta da aurroiek etxe batean bizi dira. Eta etxe horretan, gauz asko gertatzen dira. Eta hor gertatzen da, aurroiek ezkuntzara doaz, zein ezkuntza doaz. Zenbat eta ezkuntza euskaldunagoa izan, orduan eta aukera gehiago izanen dute euskera egiteko. Etxean zer giro jasotzen dute. Eta giro horretan, ikustet oso oso garrantzitsua dela, lehen aipatu bezala, etxean zer giro somatzen duten. Gurasoak erdaldunak izan, batek jakin eta besteak ez, alabiak euskaldunak izan. Hiru familia mota hoietan, euskera presente egon behar du. Aurrak sentitu behar du, euskera ere badela, bere etxeko hizkuntza naiz eta gurasoak ez jakin. Eta, noski, gurasoak bali etxean etxeko hizkuntza nagusia, alden einean euskera izan daila. Hori lortzen bali madugu, oinarria jartzen ari gara, hizkuntzaren ikasketa sendoa izan dadin, eta hizkuntzarekiko inertzia eta erabilera ohiturak finkatu daitezen. Eta gero, hortik kanpo geratzen zaigu eta zer egiten du aurrorek eskolatik edo ikastolatik kanpo, zer jasotzen du, zer irakurtzen du, zer telebista ikusten du, zer irratien zuten du, ze ikuskizunetara joaten da, lagunekin nola egiten du, hor badaude mekanismoak e, aurraren ingurune hori euskaldun zen joateko. Zenbat eta euskaldun izan aurraren inguru hori, aurrak euskara zeingo du. Azken batean, aurrek egiten dutena da, adinean aurrera egiten duten einean, gurasoen eta gizartearen arau sozialera egokitzen dira. Arau sozial hori frantzesa balima da, frantzesena hurbilduko dira. Eta arau sozial hori euskara balima da, arau sozial horretara hurbilduko dira. Eta edo zelan ere, nabarmendu behar dugu, Euskal Herrian beste izkontza minorizatu askotan ez bezala, euskera gehian egiten dutenak aurrak direla. Hori lorpen soziala handia da, eta naiz eta gero adinarekin ara sozial nagusira hurbildu, gure kasuan erderak, e, iparraldean frantzesa eta igualdean espainera, baina Euskal Herri osoan aurrek jarraitzen dut euskara gehiago egiten aru sozial hori baino. Eta uste dut hor badagoela gako bat, eta da nola lortu euskararen densitate, euskararen erabilera, alik eta gehiena izan dadin, familiatik kanpo eta eskolatik kanpo Bai familian eta bai eskolan noski edo ikastolan, baino baita ere hortik kanpo. Aipatu duk hor iztun kopurua da nor diren gehienik euskarazari eta gazteak aipatu dituk, zazpigarren inkesta soziolinguistikoan agertu da, 2016an lehen aldiz iztunen gaitasuna neurtzean, e, ez duela iztunik galtzen ipar euskal herriak, berrogeita maika mila bostin iztun ziren 2008 batean, beraz bada evoluzio batez, goranzkakoa, Odoluste hori gelditu omen da, baina proportzioan galtzen, pentsatze dut hori da ipatu dukan haurein, irumila erdaldun sartzen dira urtero Ipar Euskal Herriak. Bai, azken batian kontua da, iparraldean gero eta jende gehiago dago, kanpotik etorriek emendatzen dute kopuru hori, beraz, Euskaldunen proportzioa pitin bat e, murriztu da, naiz eta Euskaldunen kopurua pitin bat ere den. Hau da, gaiago honditu da kanpotik etorritakoen kopurua euskaldunen kopurua baino. Behar bada datu positiboenetako bat azken eh, urte hauetakoa iparraldean izan da aurten lehen aldiz matrikulatu diren aurren artean ja da ehuneko berrogeita hamarreko muga gainditu duela euskararekiko harremana duten ikasleen proportzioak ez. Horrek esan nahi du gizartean ere euskararen ikasketarekiko jarrera hobetzen ari dela, gurasoek ere nahi dutela gero eta gehiago beren seme ere ikas dezaten edo gutxien ez euskarekiko kontaktu hori izan dezaten hori zantzu positiboa da ezpaita gertatzen Europan beste hainbat lekutan ez kontualitzateke orain jendeari ikustaraztea eskolarekin ikastolarekin ez dela aski eta ezinbestekoa dela aurre eta gazte hoiei euskarazko zerbitzuak eskaintzea, euskarazko ikuskizunak eskaintzea. Hori udalerrietan ipar e, Euskal Herria osoari dagokiona. Ez uste dut horrere urratsak egiten ari direla, aitzinatzen ari zaretela eta horrek ekarri behar du aurroien ingurunea gero eta euskaldunagoa izan da den. Hori da bermea, eskolan edo ikastolan ikasi duten euskera hori gero erabiltzeko aukera izan dezaten. Horretarazten dute, kike amonarrizekin ari garela, naiz eta gazteriarengan ezin ardura osoa eman, baina erran daiteke gazter hori dela gure esperantza du gure itxaropena, kararen bizi berritzeari dagokionez, ikusten delarik nola libertimenduen loraldia gertatzen ari den adibidez, ez? Nola plaza hartzen duten, e, autogestioa edo altxali libera ere ikusgarria, aipatu du baituke, eh, hori e, eskolatik bai. kanpoko ekitaldi kulturaloiek EHZ eta bera, besta komiteak, Euskara mm, ikusten da, behar bada, existitzen etzen tokietan ere? Bai, eta hor behintzat eh, bilakaera nabarmen bat e, aurkitu dut, ez? Eh, iaz izan ditzen, lekornen, liberti bendua ikusten, aurten e, e, ligiaterein maskara ikusten, bueno, egon izan baldekutan, eta ikusten da, badela e, indar berri bat ere, indar gazte bat, euskeraren erabilera, kasu honetan, aitzen jatzen ari direna, eta plaza hartu nahi duen euskararen bidez. Uste dut hori biziki positiboa dela. Eta horrekin batera esango nukena da garrantzitsua dela bai familietan, bai eskoletan, bai ikastoletan, aurre eta gazte hoiekin hausnartzea eta mintzatzea euskararen egoeraren inguruan. Zergatik iritsi garen puntu honetara. Ze prozesu historiko, sozial eta politikoek ekarri gaituzten puntu honetara ere kontzientzia hori izan dezaten hain zuzen ere, ez dadin gerta euskera bakarrik gramatika baten ikasketa. Uste dut, belaunaldi gazteek euskerara hurbilduko balin badira, hurbilduko dira eta ingo dute ere ikusten dutelako hor badela komunitate bizi bat, badela kultura bizi bat, eta badela gure komunitateari maitasuna dion eta gure komunitatearen biziraupena, garapena eta etorkizuna bermatu nahi duen indar bat eta gizarte bat. Ba, genituzke hainbat gauza oinoa aipatzeko, justu bukatzeko, zazpigarren e, inkesta soziolinguistiko horrek ere bai, nunbait agerian eman du, amasei eta ugoitala urte arteko gazteak gero eta gehiago ari omen dira Euskaraz karrikan, hori baikortzat edo daiteke orokorrean, ala ere, datuak ezkorrak balin badira ere nolakoa izan beharko luke mezuak alegia baikorri izan ezkero eztea alako engainu bat edo zerrentzutea komeni da dagoen hori edo nahiko genuken hori E, nik horrelakotan beti esaten dut, e, egoeraren irakurketak izan behar du erreala eta gordina, eta mezuak izan behar du motibagarria. Uste dut, e, jarrera motibagarriek, jarrera positiboek, eramango gaituztela aurrera, baina ezin dugula eskutatu egoeraren e, errealitatea. Orduan, ni uste bi alde horiekin jokatu behar dugula, ez? Egoera da xamurra, baina uste dut Euskal Herrian badugula kemena, badugula herri kontzientzia eta badugula gogoa aurrera egiteko, aitzina egiteko eta hori dela gainera gure indargunerik handienetako bat. Horregatik gaude hemen eta horregatik da euskararen egoera iparraldean asko zobea esate baterako katalanarena ipar katalunia baino. Kike Amunarriz e, soziolinguista entzun nahi duenaren dako beraz gomita, martxoaren ogoian, urruñako herriko etxean, arrastiriko sei horienetan, gurasoak haurren eredu eta euskararen sustatzaile izeneko mintzaldiaren eh, entzuteko. Kike Amunarriz, mila milesker. Mila milesker zuei, egun hona